ով ժառանգորդ։ Ինչ ձևով է ընդունվում ժառանգությունը։ Այս եւ ռադիոընկերներին հուզող մի շարք այլ հարցեր բարձաբանում է փաստաբան Մարատ Ատովմյանը։ Պարոն Ատոմյան, այսօր դուք Արցախի հանրային ռադիոյի օրենք եւ իրականություն հաղորդման հյուրն եք։ Շնորհակալ եմ հարցազրույցի իմ հրավերն ընդունելու համար եւ այսպես պարոն Ատոմյան, այսօր խոսելու ենք ժառանգությունից, Ռադիոընկերներին հետաքրքրում են մի շարք հարցեր եւ կփորձենք միասին բարձաբանում տալ, ինչ է ժառանգությունը եւ ինչպես է կարգավորվում ժառանգատուի եւ ժառանգորդի հարաբերությունները։ Խնդրեմ։ Նախդուս նախևակաց կուզեի զորակցությունս հայտնեի Արցախի հերոսական ժողովրդին եւ դրդ կապված հայտնի Սունձի Չինացի հայտնի զորավարի մի ասացված կա որ հնարավոր չէ հաղթել մի ժողովրդի, որը չի ցանկանում պարտվել, ես եւ վստահ եմ որ անպարտելի է միշտ լինելու Արցախը եւ Արցախի ժողովուրդը եւ այ ժողովուրդը եւ ամեն դեպքում շնորհակալություն, հա, այս հնարավորության համար սիրելի արցախցիների հետ շփվել, ինչ վերա վերաբերվում է ձեր հարցին, ապա ասեմ, որ Ժառանգության ինստիտուտը ինքը բավականին կարևոր ինստիտուտ է եւ հին ինստիտուտ է, որը դերևս հին Հռոմից է վստահության գալիս եւ կա Ժառանգության երկու համակարգ, երկու ինստիտուտ, մեկը դա ըստ կտակի է, երբ որ անձը, որը ինչ որ մի գույքի տեր է եւ ցանկանում է որպեսզի իր մայից հետո այդ գույքը փոխանցվի ինչ որ կոնկրետ անձի կամ որոշակի անձանց կտակ է բարական կարգով վավերացնում եւ իր մահից հետո 6 ամսվա ընթացքում ասենք իր այն անձը, որը գիտի օրինակ, հա, որ իր անունով կա կտակ կամ ենթադրում է, որ կարող է կտակ լինի, ուրեմն կարող է դիմել նոտարին եւ կտակի արկայության պարագայում արդեն կտակը բացվում է եւ անձի մահից 6 ամիս հետո այդ կտակված գույքը, ունեցվածքը ինքը ուրեմն փոխանցվում է այն անձին, ում անունով գտակը կազմվել է։ Կա նաև դրա հետ կապված նախապատվության ինստիտուտ, որ օրենքը քաղաքացիական օրենսգիրքը ինքը նախատեսում է ուրեմն մի շարք նաև անձանց խումբ, ասենք 60 տարեկանից բարձր տարիքի մարդիկ կամ հաշմանդամ, որը գտնվել է տվյալ մահացածի խնամքի ներքո, որոնք ունեն նախապատվության իրավունք եւ տվյալ անձինք իրենք ուրեմն անկախ կտակի բովանդակությունից ունեն բաժին ստանալու տվյալ, ասենք, բնակարանից, հա, անշարժ գույքից։ Եվ երկրորդ տարբերակը դա ըստ օրենքի ժառանգությունն է եւ կան մեր մոտ Հայաստանի քաղաքացիական օրենսգրքում ստայմ Արցախում էլ համանման համակարգ է։ Նախատեսված է ժառանգության 4 հերթ առաջի հերթի ժառանգները դա տվյալ մասած անձի ամուսինն է կամ կինն է, ծնողներն են եւ երեխաներն են։ Եվ եթե այդ հերթի ժառանգները չկան, այսպես աստիճանակարգի ինքը հերվանում է կամ նաեւ ուրեմն մի ինստիտուտ, որը կոչվում է այն դեպքն է, երբ որ օրինակի համար թողը կարող է, հա, ասենք օրինակ առաջի հերթի ժառանգ հանդես գալ, եթե այդ պահին իր ծնողը մահացած է լինում։ Այս դեպքում ներկայացման իրավունքով արդեն թողը կարող է այդ ժառանգությունը աստորեն ընդունել։ Կան երկրներ, օրինակ Ռուսաստանում 8 հերթ է ժառանգության, մեր մոտ 4 հերթ է, այդպես ամեն երկիր իր մոտեցումները ունի դրա հետ կապված։ Եվ ժառանգությունը ինքը պետք է մի քանի նախապայմաններ կա, որը պետք է պահպանվի։ Առաջի հերթին, երբ որ անձը մահանում է, հանկարծ ասենք, հա, ազգականը մահանում է 6 ամսվա ընթացքում, մարդը պետք է գնա թիմի նոտարին եւ դիմում գրի ըստ որի նա ցանկանում է ընդունել իր մահացած ես ինչի ժառանգությունն եւ շարանգել դա։ Նոտարը սպասում է, տեսնում է 6 ամսվա ընթացքում ով է դիմում, դրանից հետո արդեն ուսումնասիրում է, տեսնում է ում է հասնում, ում չի հասնում եւ այլն եւ 6 ամիս անց ձևակերպում է տալիս է ժառանգության վկայագրեր։ Ցավոք սրտի մարդիկ կան շատ դեպքերում չեն պահպանում այդ 6 ամսվա ժամկետը, բաց են թողնում եւ հետո չեն զրկվում իհարկե ժառանգության իրավունքից, բայց շատ ավելի բարթանում է այդ մեր գործընթացը։ Պարոն Ատոմյան, ըստ էության դուք միանգամից պատասխանեցիք իմ առաջկա 3 հարցերին։ Այնուամենայնիվ ժառանգատու եւ ժառանգներ կարող են դառնալ տարիքային բոլոր խմբերի մարդիկ, սակայն եթե չկա, եթե չկա կտակ, այս դեպքում ինչպես է կարգավորվում եթե չկա կտակ ու ասենք հերթը, հա, այսինքն քո ազգակցական կապը տվյալ մահացած անձի հետ եթե ներում է, ապա 6 ամսվա ընթացքում պետք է գնաս նոտարի մոտ, դիմում գրես, որ ներկայացնես բնականաբար համապատասխան հաստատվերը, անձի մահը հաստատող քո ազգակցական հարաբերությունները հաստատող եւ այլն եւ այլն, եւ արդեն 6 ամիս հետո նոտարը ինքը ձևակերպում է եւ եթե ամեն ինչ նորմալ է փաստաթղթերի տեսակետից, ասենք ազգակցական կապը ներում է եւ այլը, ճարակության իրավունքի վկայակիր է տալի 6 ամիս անց նոտարը եւ անձը արդեն ստացվում է որ ժառանգությունը ձևակերպել է, դրանից հետո պետք է գնա կադաստր, ներկայացնի այդ ժառանգության վկայակիրը եւ կադաստրն էլ տրամադրում է սեփականության վկայակիր եւ դա արդեն համարվում է ուրեմն սեփականությունը տվյալ անձի Պարոն Ատովյան, իսկ եթե օրինակ ժառանգներն իրենք չզբաղվեն իրենց ժառանգությամբ, ասենք, չզբաղվել լինում են շատ դեպքերում, որ մարդիկ տարիներով ասում են դե մեկա մեր տունն է, մեկ այստեղ ապրում է ինչ խնդիր կա, ինչի գնանք, չգիտեմ, դիմենք նոտարի եւ այլը, այտենց բազմաթիվ է դեպքերը։ Ուղղակի խնդիրը կանում են դրանով, որ հետագայում, եթե ասենք անձը ցանկանա վաճառել այդ բնակարանը կամ տունը, նվիրել ինչ որ գործարք անել, արդեն այստեղ խնդիր է առաջանում, որովհետև տունը հանգուցյալի անունով է, ասենք 10-15 տարի առաջ մահացել է մարդը, տունը իր անունով է։ Հա ճիշտ է, դու ընդեղ ես բնակվում եւ այլն, բայց դա քո անունով չի, դու չունես ոչ մի փաստաթուղթ։ Եվ այստեղ արդեն մարդիկ խառնված գնում են նոտարի մոտ, եթե նոտարը անում է, անում է, եթե մերժում է, ապա գնում են տարիներով դատարաններ եւ այլ եւ այլ։ Դրա համար շատ ավելի ճիշտ է եւ իմ հորդորներ մեր սիրելի քաղաքացիներին, որ օրենքով նախատեսված ժամկետները պահպանել, ավելի լավ է 6 ամսվա ընթացքում դիմել նոտարին եւ դրանից հետո ստանալ այդ ձևակերպված փաստաթղթերը կամ տարիներ հետո վազվզել դատարաններով, նոտարներով եւ շատ ավելի եւ գումար ծախսել եւ նյարդեր ծախսել, ժամանակ ծախսել եւ այլն։ Իսկ օրինակ որ դեպքում է տեղի ունենում միաժամանակ օրենքով կամ կտակով ժառանգությունը կամ նա պետք է լինի, կամ նա պետք է լինի։ Այսինքն ստեղ անձը եթե կա կտակ, կտակը այդ դեպքում առաջնային է, որովհետև օրինակ մարդը ինքը կարող է ունենա մի քանի ժառանգներ, բայց չուզենա որ որևէ մեկը այդ ժառանգներից, ասենք ժառանգի, մեկ լրիվ օտար մարդու ժառանգի իր այդ տունը, եւ այս պարագայում արդեն կտակն է ավելի նախընտրելի, այսինքն կտակն է այս պարագայում արդեն գործող դառնում։ Եթե ասենք կտակ չկա, ապա արդեն այստեղ այս օրենքի այդ առաջի հերթի ժառանգները եւ այլն իրենք են, որ իրավունք ունեն, այսպես ասած, այդ կտակել որպես, չգիտեմ, տվյալ մահացած անձի զավակ կամ ամուսին կամ ծնունդ։ Ահա։ Պարոն Անտոմյան, երբ է համարվում ժառանգությունն ընդունված, Ժառանգությունը ինքը ընդունվում է այն ժամանակ, երբ որ ըստ էության, ասենք, անձը մահացել է եւ անձը գնում է դիմում է օրինակ նոտարին, ասում է ես ընդունում եմ, դիմում է տալի, ասում է ժառանգությունը ընդունում եմ, ուզում եմ, ասենք, ժառանգի եմ։ Ինքը փաստացի օրենքը տալիս է, որ եթե դու չես դիմում, բայց այդտեղ բնակվում ես, ուրեմն հա հոգ ես տանում այդ անշարժ գույքի նկատմամբ եւ այլ եւ այլ, օրենքի ուժով էլի համարվում է, որ դու ժառանգությունը ընդունել ես։ Բայց բայց այս պարագայում դու չես ունենում փաստաթուղթ դա հիմնավորը հա եւ վաղը մյուսօր էլի դու պետքա դիմես նոտարին կամ դատարան ապացուցես որ դու այդտեղ բնակվում ես հոգ ես տանում վճարումներ ես կատարել եւ այլ եւ այլը եւ նոր այս դեպքում արդեն այդ ձևակերպումները կան եթե նոտարը կհամաձայնվի նոտարը կանի եթե ոչ ապա մերժման որոշում կտա անձը պետք է գնա դիմի դատարան ու դատական կարգով փորձի իր ժառանգության հարցերը կարգավորել probably. Ահա, իսկ օրինակ հնարավոր է հրաժարվել ժառանգությունից։ Իհարկե հնարավոր է, մարդ կարող է, դա պարտադրանք չէ, հա, մարդու իրավունքն է ժառանգել, ինքը այո, կարող է հրաժարվել, որովհետև ստեղ միական հանգամանք կա, որ երբ որ դու ժառանգում ես, դա ընդունում ես որպես իրավահաջորդ ես հանդես գալի այս բարակայում, դու ոչ միայն այդ գույքն ես ստանում կամ այդ ունեցվածքն է քեզ անցնում, այլ նաև այդ մահացած մարդու պարտավոր տպավորություններն էլ քեզ կփոխանցվեն։ Եվ օրինակ մենք ասենք հիմա ունենք մի դատական գործ, որը ես բարում եմ դատարանում, այդտեղ ավտոմեքենայի հետ կապված վիճառույց խնդիր կա, եւ ես ներկայացնում եմ մի ընկերության շահեր, որը խնդիր ունի մի քաղաքացու հետ, որը վնաս է պատճառել իր ավտոմեքենային, եւ մենք դիմել էինք դատարան վնասի հատուցման պահանջով։ Այդ ընթացքում մահացել է դատական process-ի ընթացքում մահացել է, մահացել է տվյալ անձը, տղամարդը, եւ իր կինը դարել է իր ժառանգ 6 ամս մատած դիմել է, իր բնակարանները ժառանգել է եւ այդ մասով հիմա դատա պատասխանով դատարանում կինն է հանդես գալի եւ հիմա ըստ էության արդեն հայցը ոչ թե վահացած ամուսնու դեմ է, այլ կնոջ դեմ է, որը պատասխանատվություն է գրում այս պարագայում նաեւ նո պարտավորությունների համար եւ դրա համար իհարկե կան դեպքեր, երբ որ մարդիկ հաշվի առնելով այդ հանգամանքները նաեւ հրաժարվում են ժառանգություն, այսինքն չեն չեն ձևակերպում ուղղակի ժառանգությունը հրաժարվում։ Եվ ընդհանրացնելով մեր հարցազրույցը պարոն Ատոմյան վերջին հարցը, այսպես եթե դասակարգելու լինենք, ովքեր են հանդիսանում ըստ օրենքի ժառանգները առաջի հերթի ժառանգ դա գալիս է ուրեմն տկան մահացած անձի ամուսինը կամ կինը, ծնողները, երեխաները արդեն երկրորդ հերթի ժառանգներն են այնտեղ գալիս են ավելի այսպես երբան քույր երբայր մահացած անձի եթե նրանք էլ չկան ապա ուրեմն զարմիկներ եւ այլ եւ այլ այսպես ըստ ազգակցական կապի երանում է եւ ոնց որում կարող է այդպես լինել որ չգիտեմ օրինակի համար անձը մենակ ունենա 4-րդ ասենք հա կարգի երթիժարան եւ նա ապացուցի դա որ հանդիսանում է եւ դե, դե, դիմի նոտարական կարգով կամ դատական կարգով ձևակերպի իհարկե երբեմն լինում են նաեւ ժառանգների միջև վեճեր ասենք հա դատի են տալի դիմում են վիճարկում են ժառանգության ձևակերպումը եւ այլ եւ այլն այդպիսի նաեւ շատ լինում են դատական պրոցեսներ Պարոն Ատոմյան, իսկ որոնք են ժառանգության հիմնական հասկացությունները։ Ինեկատի ունեք ինչ կարող է մարդ ժառանգել։ Այո։ Ցանկացած ըստեյության գույք, հա, սկսած դա լինի անշարժ գույք, կարող է լինել ինչ որ նաև ըստեյության, հա, իրավունքներ որոշակի մտավոր սեփականության հետ կապված։ Իդեպ մի մի բան էլ կներեք ասեմ, որ նաև ժառանգական հարաբերություններով նաև կարող է հանդես գա եւ համայնքը եւ պետությունը եւ որևէ մի մասն մասնավոր ընկերություն եւ այլը, որտեղ եթե ստացվում է օրինակ կան մարդիկ, որոնք միայնակ են, եւ այդ մարդը մանում է, բայց ասենք իր բնակարանը այսպես անվերջ օթի մեջ չի մնալու։ Այս պարագայում արդեն այնքը իրավունք ունի դա սեփական աշնորելու արդեն ինքը դա այսինքն ժառանգելու հա դա դառնում արդեն համայնքի սեփականությունը կամ մարդը օրինակ ինքը կարող է ունենալ չգիտեմ գրքերի շատ լավ մի հավաքածու եւ վերցնի դա կտակի ինչ որ մի գրադարանի կամ ասենք մի թանգարանի իր ինչ որ հին նմուշները, որ տանը պահում է գտակի եւ այլն։ Այսինքն այստեղ ինքը մենակ խոսքը չի գնում գնում քաղաքացի քաղաքացի հարաբերությունների մասին, հա, ժառանգության կոնտեքստում եսի նկատի ունեմ։ Ահա։ Պարոն Ատոմյան, եւս մեկ անգամ պիտի շնորհակալություն հայտնենք մանրակրկիտ հարցերին պատասխանելու համար։ Ձեզ մաղթում ենք հաջողություն եւ ստեսություն։ Շնորհակալություն։ Սիրով եւ խնդրեմ, կարող ենք միշտ տարբեր ձեր ուրեմն, հա, ու կնդիրների հուզող հարցերին միշտ կարող ենք անդրադառնալ եւ ես մեծ ջերմությամբ եմ հիշում իմ այցերը Արցախ, իմ դասախոսությունը Արցախի պետական համալսարանում եւ մեծ հույս ունեմ, որ շատ մոտ ժամանակներ վերջիններս բոլոր խոչընդոտները կվերանան եւ հնարավորություն կունենանք արդեն Արցախում Արցախի հերոսական ժողովրդի հետ շփվել, քննարկել տարբեր իրավական խնդիրներ եւ մեծ սիրով պատրաստ եմ համագործակցել եւ անհրաժեշտության դեպքում աջակցել նաեւ մեր սիրելի արցախցիներին զգացված եմ, շնորհակալ ենք, լավ մնացեք։ Ինձ եղեք, ամուր եղեք, ամեն ինչ լավ է լինելու ինձ թվում է։ Օրենք եւ իրականություն հաղորդման հյուրներ փաստաբան Մարատ Ատոմյանը։ Հետևենք օրենքներին, լինենք իրազեկ, խուսափենք խնդիրներից։